Podcast. NXS Podcast. Dobro veče, dragi slušalci, dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u još jednu, nadamo se zanimljivu, emisiju Tech Up. Današnja tema je Cloud Storage. Mislim da će svima biti zanimljivo pošto pretpostavljam da određeni broj ljudi, bar ovde u Srbiji, ne zna tačno šta je cloud, pa ćemo pokušati da razjasnimo i naravno da vam damo određene predloge i savete kako da koristite cloud storage. Pre svega toga naravno ne zaboravimo generalnog sponzora naše emisije kao i svaki put, servis i prodaja računara Potrčko PC. Sa nama je Dušan, glavni odgovorni urednik bloga Tech Up Central i sa njim ćemo danas pričati o ovome. Dušane, dobroveče. Dobroveče. Prvo pitanje koje bi verovatno zanimalo naše slušaoce je zašto koristiti cloud e, uslugu određenih kompanija koje ćemo navesti. Zašto bi to nekome bilo zanimljivo? pa u principu najviše zbog e, sinhronizacije između drugih uređaja. Jer e, kad se, na primjer, jednom nešto uploade pošalje na cloud e, sa recimo telefona, to je dostupno samo se skine aplikacija ili se otvori na otvori sajt i bukvalno sa svih uređaja se može pristupiti tom failu bez obzira na lokaciju. Jedino što je bitno jeste brzina interneta i veličina tog fajla koji je koje pitanje, odnosno kome se radi. Mm -hmm. Dobro, a kako bismo mi u stvari objasnili našim slušalcima šta je Cloud Drive, možda za korisnike koji ne znaju šta je u pitanju, čuli su možda ime, to je neki oblak ili tako dalje. Znači, koja bi bila najjednostavnija definicija clouda? Pa bi jednostavno samo server na nekoj lokaciji udaljenoj na, koji se, na kom se čuvaju svi fajlovi, to jest recimo fajl kada se jednom uploaduje on je dostupan posle na svim drugim uređajima, tako da samo simbolično nazvano cloud, ali nema veze, dakle to je dalje sve na vezano za same servere, isto kao što postoje file hosting servisi, gde se recimo uploaduje neki file pa se nekome pošalje link da taj file skine. Dobro. U principu isto, samo što postoje recimo te aplikacije gde recimo radi se ta konstantna sinhronizacija šta god se, šta god se uploade, dakle to se skida, može se, pod, se automatski skida i ostalo uređe tako da u svakom momentu, ako se recimo neki tekst file vezano za posao iz Worda ili Excela uploaduje, on je dostupan na recimo smartfonu, tabletu, laptopu, svuda jedan isti fajl, dakle je prenet na sve ostalo uređaj i zbog toga je koriste. Dobro. A da li bi e, mogli da taj fajl, na primjer, delimo sa nekim drugim ljudima s kojima želimo da podelimo taj fajl? A, u principu da. O, većina, većina tih fajl, cloud hosting a, server nudi tu mogućnost. Neki su ograničeni samo protokom, a, to jest koliko, koliko puta recimo file može da se skinje ili koliko protok u, ukupno može da se generiše, ali da, pošaljete jednostavno link toj osobi kome, kome treba da skine taj fajl i to je to, jednostavno. Mm -hmm, dobro, znači možemo, moguće da. Znači možemo da delimo primjer ako želimo sliku, uploadujemo sliku na cloud, podelimo taj link sa porodice, prijatelji, nebitno i oni mogu da preuzmu tu sliku kod sebe, ali tako? da, definitivno. Ili čak što više, može se recimo, ako je za takvu namenu, na primer, da, da, da više korisnika ima pristup jedan nalog, može da se napravi jedan nalog gde se instalira na, na primer, 5 ili 6 računara na telefonima prijatelja, tako da kada vi uploadujete neku sliku na taj sam cloud, svako će tu sliku moći da vidi, odnosno da je dobije na svom telefonu, tabletu ili računaru, tako da maltene automatski se deli sve što se, sve što se uploade. Znači jedino što je neophodno je naravno internet konekcija i to je to, ostalo sve oni sami rade, ili tako? Da, da, da, upravo tako. Dobro, što nas naravno dovodi do drugog pitanja, koje će verovatno interesovati većinu naših slušalaca, to je kompanije koje se bave pružanjem o, ove usluge nekako najpopularnije kompanije koje su se već izdvojile do sada, da kažemo zadnjih 2-3 godine, su Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive i Mega. Tiče, što se tiče Dropboxa, oni su prvi krenuli sa tim. E, I E, samim tim vezano za Dropbox je jedina, u principu jesu dobri ovako kao firma, jedina da kažem stvar koja je kod njih dobra jeste integracija. je za svaku platformu postoji, dakle, odnosno postoji aplikacije za telefone, za Android, iOS, e, Microsoft Windows. Jasno. Da, bukvalno svaki uređaj koji ima pristup internetu, malo ne postoji, e, postoji ta aplikacija, čak i na telefonima ili drugim uređajima koji treba da dele recimo neke failove, mogu to odmah da urade preko Dropboxa, jedina mana, u principu velika mana, e, jeste mali mala količina prostora, odnosno samo 2 GB, koja je naravno besplatna, ali konkurencija ima mnogo više, 10-15 MB, gde koje možete takođe da povećate, odnosno... Dobro, ali oni su među prvima počeli, oni su i tada već imali ta 2 GB, ali uz određeno reklamiranje i pozivanje ljude u Dropbox, e, može da se nadogradi, ako se ne varam, do 16 GB. Da, to jeste izvodljivo. U principu e, postoje, da kažem, čak i firme koje recimo Da vam daju 25 GB po startu i za svakog, na primjer, prijatelja koji pozovete, čak što više nije ni potrebno da oni bilo šta uploade, dovoljno samo da se registruju a, sa vašim referral linkom, dobijate vi po 5 GB, takođe i oni. Dobro, ali da- zadnjih nekoliko meseci su i, i OneDrive i Google Drive podigli e, svoj limit besplatnog storage-a, je li tako, na 15 da. GB. Da, to je, to je u principu za naše standarde ovde u našoj zemlji u principu dovoljno s obzirom na a, naš generalno loš upload, odnosno mali upload koji imamo, mi ne možemo ni da iskoristimo potpunost cloud, da ali recimo u zemljama gde je veća pokrivenost, konkretno na mobilnim telefonima, recimo gde su brže, e, gde su bolje brzine što se tiče mobilnog interneta, vi recimo možete da ne znam, jedan fal, jedan, na primjer, veći film koji recimo ne može da stane na telefon jer on u telefonu treba prostor ili da nešto drugo, možda jednostavno da streamujete s interneta, što uopšte nije loša stvar, ali mi to ne možemo da iskoristimo jer bi nam trebalo ceo dan ili dva dana da povdemo neke film kakav kvaliteta. Mm -hmm, Generalno, jasno. ovdje kod nas. Dobro, ali... Jasno. Ali s obzirom da su kod nas svakako, možemo slobodno reći, najpopularnije Microsoftove platforme što se tiče računara i Google Drive, Googleove usluge i Android telefoni koji su vezani za sve to, onda bi definitivno uh, E, oni bili, na primjer, mnogo bolji izbor kod nas ovde u Srbiji u odnosu na Dropbox. Ne kažem da Dropbox sam po sebi nije dobar i ja ga lično koristim, i izuzetno sam zadovoljan, ali nekako, s obzirom da nekako mi deluje kao da su Google i Google Drive i Microsoft OneDrive um, se takmiče ko će da bude bolji, a nude jako slične opcije. Pa da, imaju, imaju dobru ponudu. Microsoft OneDrive ima čak i mogućnost da recimo ako se, ako treba da se podine novi sistem, ovaj, da se instalira novi sistem, da se stari obiše, može da recimo preko e, OneDrive-a možete da sačuvate podešavanje svoje recimo desktop ikonice, odnosno instalirane programe do određene kažem, količine, s obzirom da je to samo tih, odnosno samo 15 GB i to recimo može samo da se restoruje prosto na, na novom na računaru ili na istom računaru sa novim sistemom. To je neka glavna, da kažem, onako selling point za, Dobro. za SkyDrive, odnosno OneDrive. A što se tiče Google Drive-a, u principu tu se dobija 15 GB koji se praktično dele sa svim uslugama koje Google nudi, Gmail, Google dokumenti i, i slične stvari, dakle sve što praktično logujete se sa jednim nalogom i koristite ga za sve. Dosta je, dosta je prostora, ali opet ne, nema, nije, kako da kažem, deli se bukvalno rečeno na sve usluge koje ono Jasno, što znači da kogod otvori Google nalog, on sa, automatski već ima Google Drive sa 15 GB na raspolaganju. Upravo tako, samo treba da skine program i da ga koristi. Mm, dobro, ali koliko sam razumeo i za uh, OneDrive i za Google Drive nije neophodno da se downloade aplikacije, mogu da se koriste i isključivo online. E, za, za Google Drive da, odnosno može samo online, za OneDrive je potrebna aplikacija. A, znači mora da se kao i za Dropbox da se downloaduje klijent, je li tako? Da, da. Dobro. I o, još, jedan, još jedna kompanija koja je od skoro, da kažem, na, na tržištu, aj tako da nazovemo, kompanija Mega, koja nudi besplatno 50 GB slobodnog prostora. Takođe ima, ako se ne vrmo, aplikacije za više e, platformi i za iOS, za Android, Blackberry, e, Windows, web modul, znači da, ne, da možete direktno sa, sa interneta iz pretraživača da pristupate, pa može par reči o njemu, on može biti zanimljiv. Pa, definitivno da, pa 50 GB je mnogo, u principu definitivno može da može fino da se iskoristi, a što se tiče aplikacije, dobro određena i i pristup preko weba je takođe određen fino, intuitivno, dosta dobro grafički određen, malte ne kao da ste otvorili preko Windows Explorer neku particiju na, na računaru i možete listati fajlove. Ima aplikaciju za Android, ima i klijent za sinkronizaciju na desktop računarima e, i jedna dobra stvar koja recimo ove ostale osim Dropboxa e, stvar je ostale aplikacije nemaju jeste recimo kada neki folder ili neku slik, neki file bilo koji želite da uploadujete ili da sinhronizujete na Megu, e, dovoljno samo da kliknete na taj file desni klik send to i on će mi izbaciti send to mega i to je to. Automatski će fal biti uploadovan i kada bude uploadovan dostupan na svim ostalim uredima. Mm -hmm. Dobro. I još jedna zanimljiva stvar koja je vezana za Megu, a to je sigurnost, što mislim da je jako važno da naglasimo našim slušalcima. Pa jeste, pitanje je enkripcija i navodno to što oni tvrde da oni nemaju pojma šta bi uploadati jednostavno samo vi imate pristup, dakle ljudi koji, koji imaju svoju lozinku, takođe lozinku nije moguće promeniti kada se jednom uradi registracija upravo zbog toga, jer prilikom registracije sama aplikacija vam će uraditi samo tu enkripciju, odnosno formirati ključ na osnovu vašeg pokreta miša, tako da ne može da se ponovi. I bukvalno samo vi znate šta ste uploadovali, oni nemaju to, odnosno tako kažu. Dobro, jasno i ne postoji mogućnost da recimo neko ima uvidu vašu u informaciju koju vi tamo postavljate. Jasno. Što znači da ako se slučajno, ne daj Bože, zaboravi lozinka, ceo sadržaj je izgubljen. Upravo tako. Dobro, to je jako, jako bitno da naglasimo. I kao poslednja stvar, šta bismo mogli generalno da preporučimo? Znači, koji bi neki zaključak bio za naše slušaoce, za nekog ko je zahtevniji korisnik, za nekog ko je manje zahtevan korisnik, u principu Dropbox ako je potrebna integracija, jer može da se sa bilo kog uređaja mogu da se dele fajlove malo ili jednim klikom. A, jedina, jedini problem je ta mala količina, odnosno malo prostora, odnosno 2 GB, iz obzira na to kakav internet ili koliko veličina fajlova nije dovoljno. Imaju mogućnost, naravno svaka od ovih firmi ima, ima ponudu svoju gde možete da kupite, da kažem, prostor, ali ovde se treba priča o onome što dobijete besplatno. Tako, sam... tako je, pričamo znači isključivo o besplatnoj varijanti. Da, tako da tu u principu ono što Dropbox za integraciju, što se tiče deljenja, a, Google Drive je odličan jer maltene danas svako ima Gmailu, tako da automatski ima pristup Google Drive-u, odnosno može da koristi kada god poželi taj, taj prostor koji je na raspolaganju. A što se tiče samog prostora koji se dobija, onda u principu mega. Zbog sigurnosti manje više, Dobro. A, što, mada svakako je da kažem dobra stvar, ali Jasne. generalno dosta prostora jako dobro odrđen klijent za sinhronizaciju za Windows koji radi u pozadini, ne vidi se. Dakle, pošto s obzirom da ga koristim već neko vreme, ne primeće se uopšte da usporava rad računara ili slično, jednostavno dok se file je naravno, da će upload biti nešto malo, malo više zauzeto, ali jednostavno nakon toga aplikacija se malte ne deaktivira do momenta kada se nešto drugo ne, ne sinhronizuje, sve istog momenta može da se pogleda i da se pregleda na, na, na webu. Tako da u principu odlična aplikacija. OneDrive je nije komplikovan, ali malo je čudno rešen, jer postoji samo metro aplikacija za Windows i radit će samo na Windows 8 i 8.1 za sada, odnosno verovatno će inače raditi samo na platformama. Ima dosta prostora, nije loša stvar za nekoga ko ima Microsoft, odnosno Windows sistemi na telefonu, i na tabletu i slično, mada je to ništa loše, ali mali broj ljudi još uvek. E, mnogo je, ove ostale aplikacije mnogo bolje mogućnosti za to. Jasno. Dobro, mislim da smo pokrili sve što smo trebali da pokrijemo u ovoj našoj današnjoj emisiji. Nadam se da su vam ove informacije kao i svaki put bile korisne. E, moje ime je Nenad, naravno, Dušan je bio sa nama. Hvala Dušane kao i svaki put na veoma istrpnim informacijama. Ništa, prijetno. To bi bilo to. Do nekog sledećeg susreta, naravno, ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.